ndabona mu buhinga bw'ibyuma ni ibintu bariko baratunganya bijanye n'ubuhinga bwa none aho bitariko bitugendera neza kubera ibirere ariko ndizera yuko bihava bija mu buryo niyo nkuru kuri mikoro mu buhinga ni Eric Uwimana uno munsi ikibazo kiza kudukoranya uno munsi n'abatumire bashika kuri babiri Vianney ari muri leta z'umwe za Amerika hamwe na Fabiano ari muri Canada ikibazo kiduhuza uno munsi akaba ari kijanye n'ukuntu impunzi z'abarundi na cyane cyane impunzi ziri mu bihugu duhana imbibe canke ibihugu biri hafi y'u Burundi kugira bitahe kumbure nabone bafashanye n'abandi kubaka kino gihugu cyabo ni igitigiri kitari gito cy'abarundi bari hanze y'igihugu nk'impunzi hano hafi ya kino gihugu cyacu bamwe bati ntiboshika mu Burundi kuko hari bimwe bimwe biboneka yuko bitarashigwa ko neza mu gucungera umutekano mu gihe abandi bavuga bati nyabuna ni umwanya yuko abo bene wacu boza bakubaka kino gihugu kuko amahoro ari hose abatumire rero bidukundiye neza mu buhinga bw'ibyuma ndabona bari ku murongo fabi nako reka dutangwe kuri viyane muri leta zUmwe za amerika na mahoro viyane eee eh, na mahoro murakomeye yego sangwa ikaze mu kiganiro karadiridimba cy'uno munsi yego murakoze kuri ikaze urakoze cyane turi kumwe kandi na fabiano mu gihugu cya canada muhinga buhinga bw'ibyuma na hone fabiano namwe na mahoro alo fabiano ndabona Fabiano Nharaja kumurongo ego Viane mwumvise ikibazo kidukoranije uno munsi mu gihe muri kino gihe canke u usanga umutekano utabonwa kumwe n'abarundi batandukanye kumbure tugahagara cyane kuri iki gitigiri kitari gito cy'abarundi bari hanze y'igihugu bahunze kino gihugu kubera byagiye biraba muri kino gihugu bamwe bakavuga bati uwa mahoro ni yose icyo gitigiri cy'abo barundi reka mu kibazo cy'intangamarara viyane mweho mubona koko abarundi uno munsi hageze ko bataha kubaka igihugu cyabo <coughs> eh, eh, ku izina banyitamye nkuru viyane abantu ngaha muri texas mhm. eh, ku ruhande rwanjye ndabona ibintu ubu byarabaye byiza kuruta uko byari bimeze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yego mhm. hanze hariho igiti gikeneye abarundi abari hanze baravuga ngo hari ibihumbi bikabakaba magana ane mhm. ibihumbi majana ane ni byinshi kabisa ariko ku ruhande rwanjye ndabona ubu leta yarimo irakora akigoro ko gusubiza ibintu mu buryo ubu ndabona umutekano yego siho ndi ariko turafise umuryango turafise eh, abagenzi turafise abantu twabanye baravuga ati kabisa ubu ibintu ni sawa gutaha byari bikwiye abantu bari ku itere bari ku rubuga baba mu burundi majorite abo tuvugana benshi bavuga ati mu burundi ubu bintu biragendeka kuko bujya bari mu burundi bashobora kuba bazi byinshi gusumba twe tuba turi hanze mhm. muri make nicyo ushobora kuba n'uvuga yego viyane ni mu gihe icyo gitigiri cy'abarundi bamwe bamwe bari hanze hari aho usanga bamwe batabona kumwe uh, umutekano muri eh. ko murashikiriza muti ino mu Burundi biragenda neza ariko hakaba umugwi n'uwundi ubona yuko nyabuna hari biriko birayangara eh, eh, urabona novuga ko abarundi bamwe ntabwo tubona ibintu kimwe kumwe bitewe novuga nk'imvo za politike hariho abashaka gufata ibintu by'ubu hariho nk'abantu bahunze ku mvo za politike mhm. n'abandi bahunze bavuga ati Eh, bijya bijya ibintu bakunda kuvuga ngo byo kwiyamiza mu kiringo cya gatatu ariko ubu urabona bijya bisa nk'ibyaheze ubu ndabona kabisa abantu bari bakwiye gutahama nko ku bantu b'abanyapolitike eh, nabo bari bakwiye kureba kuko urabona kenshi mu burundi bugira ibintu by'impunzi ntabwo byadutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hmm. ibintu by'abantu bahunga byadutse kuva kera byikukira buri gihe uko haba amatora harimo abantu batayemera bakavuga ngo twibwe ngo iki n'iki rero bamwe bavuze ngo ntibibwe bambe ngo bibwe amatora niho haca haza ibintu by'imvururu ugasanga abanyagihugu baciye baba victime rero muri make navuga ati mu gihe politike yoba nziza abapolitike bagatahura ko iyo umwe atsinzwe ategerezwa kwemera ko yatsinzwe n'uwatsinze nawe bakamukeza ati watsinze ganza udutegeke mw'icyo kiringo cy'imyaka baba baguhaye uba watorewe ndibaza mbwa abaporotisiye bamara gutahura icyo kintu ndibaza ikibazo cy'ubuhungiro cyohera mu ego muragarutse muravuga muti oh, si byatanguye muri bibiri na cumi na gatanu nyabuna ah, ibijyanye n'impunzi byatanguye kuva imyaka itari mike imbere ya bibiri na cumi na gatanu ariko byaragiye biraboneka yuko n'abahunze ubwa mbere duhereye mbere irindwi na kabiri warabona neza yuko atagushaka cyane kwabo barundi mugabo abantu bakibaza ati none koba kwava kuri abo barundi ko kudashaka kugaruka mu gihugu canke hari ibindi bintu inyuma y'ivyo eh hariho abantu mboho abahunga kera ndibaza kera baba barahunga bitewe bijya bintu by'ugwimogwa by'amoko ndibaza kenshi nibyo bapfa mhm. ariko ubu ndabona nk'amoko Eh, ntabwo kigifise valere mu burundi ubu eh, bimwe wasanga bavuga ngo uyu ni ngo ameze uku ngo reka tumuhige yewe yameze uku ngo tumuhige kiriya gihe uko bahunga navuga ko bitandukanye n'ubu ubu urabona nk'ubu nk'abantu benshi barataha nk'ubu kera barahunga ugasanga ibyo baciye babisimbiramwo barakunyaza amabati barakunyaze amatafari bakagutwara amasahani amasafuriya urumva rero nk'iyo icyo gihe wahunga ibyo bintu byawe byose ukumva babigutwaye kandi babigutwaye bagihari nibwo bakubwira ngo taha waratinya ariko urabona nk'abahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bose eh, leta yarababwiye ati uwahunze wese ibintu byawe twarabigucungiye nta n'umwe azokora ku mabati yawe nimba warasize igitoki gihagaze uzogisangaho nimba warasize ibiharage byeze uzasanga babigusarurira bibike ugasanga umutungo wawe umutungo umutungo kamere cyangwa ibintu wasize mu nzu byose uri hanze ukumva ko bihari warahungiye nko muri tanzania cyangwa mu rwanda ukumva ko bihari ndibaza ko atakintu cyotuma udahunguka kuko ukivuga ati none ni abantu narahunze ibintu byanjye babicunze nta muntu ari kubyiba bisigura ko ntashye atacobonwara ariko kera umuntu yarahunga urazi nk'ubu hariho ibibazo by'amatongo bya bya sentebingi murakunda kubyumva ugasanga umuntu arahunze itongo igihe baca barisimbiramo arahunze amabati bagaca batwara nk'uwo muntu rero bamubwiye ngo ahunguke wasanga bigoye ariko ubu ndahamya ko kabisa cyari igihe cyiza cyo gutaha abantu bagataha bakubaka igihugu cyabo ntabwo ari byiza kuba mu buhungiro nta n'umwe yishimira kuba mu buhungiro umuntu uwo ari we wese byaba byiza aba mu gihugu ciwe <clears throat> akaba mu buhungiro ari wabyishakiye ariko bitavuye ku mvo z'umutekano cyangwa ku mvo za politiki umuntu akihitiramo kwibera hanze ku burenganzira bwiwe ariko eh, bitavuye ku bintu bya politiki y'iki ariko ubukweri navuga ko muri make kari akaryo keza ko gutaha urabona ubu leta irahamagara abanyagihugu ati mutahe ibintu byanyu twarabicunze nimba wari ufise ihegitare zibiri z'itongo nta n'umwe azokataho n'imetero imwe nta n'umwe yanayikaseho nta n'umuntu noneho azona kwimirana no mu itongo icyo bisigura ko leta irerekana imbaraga irerekana umwete ifise kugira abanyagihugu batahaye mhm. ego vyane niyo nkuru reka tugaruke na cyane cyane ku bihugu bifise umubare munini w'abarundi dufata igihugu ca Tanzania tugafata igihugu ca Congo n'igihugu c'u Rwanda ni bihugu bibanyi kandi hari igitigiri kiboneka c'abarundi ariko Eh, umuntu akibaza ati mbega ijya nyabutatu impunzi leta na hashise bo bari ko bakorana gute kugira icyo gitigiri kinini cy'abarundi bahunguke yaba inyabutatu no kuvuga igihugu cyabakiriye igihugu cya bene cyo kuvuga Burundi Tanzania na HCR canke Burundi Congo na HCR canke Burundi Rwanda na HCR iyo nyabutatu habuze iki kugira ikore hama abo barundi baze gufashanya n'abandi barundi kubaka kino gihugu eh mparuye cyane nk'uko nje ndabibona nkoresheje umwihwezo wanjye mhm. eh, ndabona eh, eh, iyo nyabutatu kenshi ntago ikorana neza bitewe n'inyungu z'umwe muri bantu batatu mhm. hari igihe hase ati impunzi zitashe turatakaza akazi hama n'igihugu cyabakiye nacyo ntabwo kivuga ati <clears throat> aba bantu barimo baratwinziriza barimo baradukorera ibikorwa iterambere twarabahaye ubuvuzi kuko ndibuka twe tukiba nko muri Tanzania wasanga umutanzaniya ahembwa ibihumbi magana ane ariko impunzi bakayihemba ibihumbi icumi rero izo zose ni inyungu igihugu cyunguka iyo gifise impunzi rero iyo bakubwiye ngo reka ngize impunzi ngo zisubire iwabo hari igihe igihugu kivuga ati eh nta bantu twahora tubahemba ubusa none babasubijeyo ati eh, eh, ati ntabwo tubyemera ati mumanze mureke cyangwa ugasanga n'ahaseri nayo ni uko ariko mu gihe eh, iyo migwi itatu leta hasi seri n'ibyo bihugu byabakiye mu gihe bokorana neza bagakorera ku nyabutatu bagakorera ku ntumbero imwe ndibaza ntacotuma impunzi zidataha kabisa nta ngorane ariko mu gihe badakorera hamwe buri muntu abona inyungu ziwe zidasa n'iz'uwundi n'ubundi impunzi bizoguma bigorana ko zitaka kuko ndumva ibihugu bimwe bimwe ngo hariho abarataha ariko ukumva n'ahandi batashye hano ukumva ngo yewe ngo byagoranye bisigura ko mu bihugu mu bihugu bimwe bimwe biba byagoranye ko impunzi zitaha bisigura ko mw'abo bantu batatu harimo umuntu umwe aba ashaka gukoresha impunzi ku nyungu ziwe muri make mhm. nibyo no wanjye murakoze cyane kuri uwo mwihwezo wawe ariko mwagarutse cyane cyane ku nyungu zijyanye n'ubutunzi mbe eh, urabye iyo nyabutatu ho nta nyungu za politiki zishobora kuba eh, ziri hagati kugira neza na neza iyo nyabutatu ikore cyangwa yumvikane koko ko abo barundi bari muri ibyo bihugu twagiye turashikiriza botaha Eh, wansubiramo gata ntabwo ndakumvishe neza navuze nti mwari mwadusubiriyemo mutubwira cyane cyane inyungu eh, ku bijyanye n'ubutunzi nkabaza nti mbeho inyungu za politike zozo zishobora gutuma iyo nyabutatu hagati y'ibyo bihugu twavuze idakora neza cyangwa idashika ku ihangiro ryayo eh, na politike irimo kuko urabona impunzi zihunze hariho abaporotisiye bamwe bamwe baba bahanze baca bagerageza gukamisha ku mpunzi ugasanga impunzi bashaka kuzigira ingwate cyangwa ugasanga bashaka kuzigira ikiraro ubo bazoza bagenderaho kugira bashikire ibyo bashaka rero impunzi n'abapolitisiye bakwiye guharura ineza y'igihugu n'ineza y'impunzi ntihagire umuntu yishimira ko impunzi yoguma hanze ahubwo tukagoma tugwanira icyo tuma impunzi zitaha nayo yo kugira ngo umuntu akamisha akoresheje impunzi ndumva iyo politiki kabisa abaporotisi bamwe abaporotisi cyangwa politiki imeze nk'uko twari dukwiye kuraba tukayihagarika abanyagihugu bagataha bakagenda gukora ibikorwa byabo by'iterambere kuko iyo uba mu gihu iyo uri mpunzi uba umeze nk'umuntu uba umeze nk'akanyoni karika ahantu hava kuko uno munsi urakora icyari eh, imvura ikagwa kigasambuka ejo ukazoja kwarika ahandi gutyo gutyo ugasanga nta gukora ibikorwa by'ireme eh, ibikorwa bifadika byoteza imbere umuryango wawe urumva muri make novuga ati politike abantu tuyikine cyangwa ibihugu bikore ariko bitayikorera ku mpunzi kuko impunzi sizo gukora politike impunzi ziba zahunze zibabaye kandi no gusubira mu gihugu cyazo zitekanye atamuntu abanje kuzigeraho ubuhomero murakoze murakoze cyane viane niyo nkuru muri umutumire reka mugume ku murongo ariko batweretse ubuhinga bw'ibyuma ndabona Fabian ucishayo muri Canada ntibyakunze ariko n'ubu baracabananya bamurondera mugabo baranyeretse yuko kamatari nawe ari ku murongo kamatari na mahoro Aluka mato. Yewe nukuri n'amahoro mm. turashima. Sangwa ikaze muri kino. N'amahoro turashima. Ah, ego sangu ikaze muri kino kiyago cuno musi muri karadiridimba. Eh, nukuri ukuri murakoze cyane namwe muhezagirwa nibutsa abariko baradutegabira ko kamatari ari mu gihugu ca Australia uno musi turiko ku kibazo c'impunzi na cyane cyane dufatiye kuzahungiye muri ibi bihugu duhana imbibe ku bwanyu mubona ari giki kibuze kugira abo barundi bene wacu basubire mu cabibarutse ego murakoze cyane kubaza ico kibazo kandi n'ikibazo ciza uh, ah, ni abarundi eh, bahunga eh, bahunze kubera ko hari igitumye bahunga mhm. eh, ni ukuvuga rero kugira ngo abarundi bashobore guhunguka nuko icyo cyatumye bahunga cobanza kigatora umuti kikava mu nzira mhm. hanyuma kugira ngo rero bashobore gutahunga mm. naho ku bijyanye n'ibyo by'ibitigiri n'ibindi nibaza ko igikuru atari icoga igikuru ni uko bakuraho icyatumye bahunga mm. hanyuma bagaheza rero bakaba bashobora gutahuka Uh, urakoze cyane uh, Vianney nimba uri ku murongo kamata aravuga ati ikinini ahubwo ni uko hokugwaho icyo cyatumye abo barundi bahunga namwe niko mubibona eh, urabona <clears throat> ku ruhande rwanjye urabona abantu abantu bahunga eh, bahunga byinshi ntago ubujya n'ibyo impunzi zihunga ntago duhunga bimwe mhm. ariho hariho abavuga ngo bahunze ngo hariho n'aba kuko na mbere ya bibiri na cumi na gatanu hariho abari barahunze mhm. rero eh, ikintu cyatumye bahunga bamwe bavuga ngo ni umutekano abandi bakavuga ngo ngo ngo ni amamanda ariko eh, ikibazo si manda kuko manda ntiribwa ahubwo uvuga ati mbere Eh, ubutegetsi buriho buri gutwarira abarundi neza mhm. umutekano urahari mhm. mu gihe ibyo bintu byose neza ntacyo tuma abantu badahunguka kandi ubu abantu urabona barijukira guhunguka mhm. ama ikindi hariho abapolisiye bahunze ariko bahunze kuri iyo tariki ya nyuma akazi kabo kari karangiye mm. ugasanga none bari kuvuga ngo impunzi ariko kweri urebye ntagaba ari impunzi ahubwo sinzi ko ari ukugira sinzi ko nabyita ko ari ukugira isoni zo kuba mu gihugu rw'ubushikiranganji atabutwara sinzi ko nabyita ko ari nk'ibyo ariko eh, nk'uwo ntabwo twamukarasa mu bantu bahunze kabisa urumva rero nibyo navuze ati hari abantu bahunze eh, hari impunzi ziri mu bwoko bubi cyangwa butatu umva nk'abantu hariho nk'abantu bahunga bari guhunga ngo ubwimo bwo muri demire kenze ariko leta ivuga ati ibintu byanyu nibwo mwahunze ego mu burundi harabaye akabazo ariko imitungo yanyu twarayibungabunze ibyo mwahunze byari bihuha eh, urabona hariho amaradiyo amaradiyo kenshi nanone yaragizemo uruhare rwo gukokeza ugasanga abantu Eh, amaradiyo agakopera agatuma abanyagihugu bahunga viyane hari binini binini ushikirije eh, na cyane cyane uvuga bamwe bamwe baba abandi bati ibihe bisa n'ibyahindutse reka kumbure twumve kamatari nawe eh, kamatari Vianney arashikirije ati hari ibintu bimwe bimwe byagiye birahinduka kumure ari utwigoro twagiye turakogwa na leta kugira umutekano ugaruke aragaruka mbere no kuri byinshi mwagiye murumva aho kuri ico ashikirije ko ibihe byahindutse kumbura no musumuntu ntiyoguma yiyumvira ati manda mweho mukivuga kwiki Ego nukuri murakoze cyane ariko e, baca umugani mu kirundi bati nta muntu ashobora kuvura indwara atabanje e, kumenya icateye iyo ndwara mm -hmm. ni ukuvuga rero kuba eh, intandaro y'umutekano muke no guhunga kw'abarundi kandi n'uno munsi umutekano muke ukivugwa mu gihugu cy'u Burundi kuko n'uyu munsi turabyumva abantu baracapfurwa kandi bagira ibyumviro byabo abantu baracatotezwa haracariho imigwi y'ugwaruka yitwara gisirikare kandi igihugu cy'u Burundi n'intwari hari twemerera yuko ata umutekano hari ata ntambara irimwo ata batera igihugu urumva icyo ni ikimenyetso cya mbere cyerekana yuko abahunze e, kuba badahunguka barafise imvo zituma badahunguka mhm. e, naho ku bijyanye no kuvuga mhm. aho kuri izo mvo kumbure ntizoba ari e, imvo y'umuntu ubwiwe mwiyumvira ko iyo mvo yoba iva kuko wene abibona arabye aho igihugu kigeze ibihemwe ntibona ko hari bimwe bimwe biriko birahinduka kumbure oya nta bintu bihari umuntu yokwishimira rwose ariko birahinduka uno munsi jewe mhm. nteye kubiri cane no kuvuga ko leta y'u Burundi ifise akigoro mu kugira ngo impunzi zibe zotahuka mhm. kuko jewe sifatira kuko leta y'u y'uburundi ivuga ko ibintu byabantu yabicungereye mhm. ariko mfatira cyane cyane ku mutekano kuko E, ikintu cya mbere cyo abantu bahunze koko bafise aho bava kandi bari bafise ibintu byabo ibyo agaseseshwa rumuri si ibyo kurinda kurondeza ibintu e, abantu bahunze batana ibyabo ibyo ni ubuto kwirirwa aranabigaruka ko cyane kuko e, abantu bahunze bafise aho bava kandi barashaka kuhaba kuba rero uno munsi leta ihamagarira abantu gutaha ariko ukabona ntabwo ariko babyitaba ni uko bafise igituma eh, badashaka ko bubyitaba kuko barabona ko amahoro n'umutekano bitaragaruka mu gihugu bishemeye ku buryo botahuka yavuze yuko no mu kahise hagiye haraba ibibazo by'ubuhunzi mhm. tubonye twese no mu kahise igihe haba ibibazo by'ubuhunzi abantu batahunguka mhm. ari naho wabonye hagiye haravamwo bamwe aho baheba bagasaba iz'ubwenegihugu mu bahungiyemo abandi mbere bakanasaba guhunga eh, guhungira kure y'uburundi ni ukuvuga eh, ariko umutekano umaze kugaruka abifuza gutaha mu mitima yabo bari barindiriye ko amahoro n'umutekano bigaruka warabonye ingene bose n'ukuri batahuka ku bwinshi hamwe ngira ngo n'amareta arengewe kanayagora ku baciye eh, igikorwa cya mbere cyo guhumuriza abarundi bahunze kugira batahe ubwa mbere ni uko hari ibintu nyamukuru bitegerezwa kubanza gukorwa kuko yavuze iby'amaradiyo haracyari amaradiyo yugaye kandi ayo maradiyo yarafasha abanyagihugu rwose mu kumenya inkuru mhm. haracari abantu bagifungwa bagitotezwa na cyane cyane nk'iyi migwi y'urwaruka yitwara gisirikare bakoresha ibigwanisho bitera ubwoba ku mabariyeri n'ahandi birirwa baratoza amafaranga bakubita abantu ijoro n'umutaga ibyo byose ni ibintu vyerekana ko mu Burundi ata mutekano uhari mhm. eh, nibaza kwica ico cya mbere leta yo kwihuta urakoze cyane mugume ku murongo kamatari reka tugaruke mhm. inzu iri ego reka gatonya mugume ku murongo kamatari tugaruke muri leta z'ubumwe za amerika viyane muri ko muratwumva wumvise ibyo kamatari muri Australia hejeje gushikiriza yahagaze cyane ati iby'abahunze ibintu byabo nk'uko mwagiye murabishikiriza ngo byaracunzwe sibyo umuntu yihagarara ko ariko umuntu ntagaruke ku kintu nyamukuru cotuma bagaruka acagaruka ku mahoro n'umutekano ngo amahoro n'umutekano nabanze kurama none Vianney ku bwanyu mubona koko ayo mahoro n'umutekano ahari yotuma abarundi bataha n'ibihe bimenyetso biberekana yuko ayo mahoro ahari Eh, ku ruhande rwanjye <clears throat> sino shyigikira ibyo kamata aravuze ngo mu burundi ngo nta mahoro ahari n'umutekano kubera eh, maze imyaka itatu mvuye mu burundi kandi turafise abantu baba muri leta zunze ubumwe za amerika baba baje mu burundi hariho n'umaze indwi zibiri avuye hiyo hariho aba muri australia baba baje mu burundi turafise abantu baba muri canada baza hiyo turafise abantu baba muri Europe baza mu Burundi twama twababonye baraduhamagara bamwe bamwe <clears throat> turafise eh, n'abarundi bahunze baba muri Tanzania bamwe turavugana nabo bakatubwira ati turaza kurima tugasubira inyuma turafise abantu baba mu Rwanda ntumve ngo n'aba mu Rwanda nabo baraza mu Burundi kurima bagasubira inyuma gutyo gutyo mu by'ukuri eh, ahubwo ikintu ikintu gituma badataha bose ni cya kindi cy'inyabutatu abo bantu batatu umunsi bazokorana neza abarundi bose bazotaha naho icy'amahoro ndahamya ijana ku ijana ko amahoro mu Burundi ahari hariho uburorero buboneka hari uburorero buboneka mwo kwerekana ko mbure bushobora gutuma kamatari yumva koko yuko iyo ntambwe yoba yarateye imbere ah, notanga hariho abarundi baba hanze baba nko mu bihugu bya leta zunze ubumwe za amerika baba muri za canada za australia barimo baraduza amazu i bujumbura baduza amazu muri za muyinga za kirundi sinibaza ko woshora eh, miliyoni zawe ijana cyangwa magana abiri mu gihugu kirimo intambara ntabwo ndabyibaza ko busara ubwo buri umusazi ndibaza ko izo miliyoni tozishorayo wowe uvuga uti eh, hariho ibi biriko birubakwa biriko birakogwa mu Burundi byerekana neza ko kuko umuteka amahoro n'umutekano bihari yego ico nico kagaro ico kiri mu bimenyetso no hakamatari yerekana ko mu Burundi hari amahoro ikindi abarundi barimo barahunguka bava muri Tanzania mhm. nta murundi ndumva yasubiye inyuma bwa nari nihetse kuka none nageze mu Burundi nsanga harababa ahubwo bose bavuga ati mana turashima kuba twagarutse mu gihugu cyacu ati baratwakiriye nk'abana b'uburundi ego e, notanga n'urugero kw'izo mpunzi e, zo kwa zebiya mhm. zaragiye muri kongo zirabayo zivuga ati muri kongo harababa hashobora zijya mu rwanda zigeze ati eba bambaye atahoho ati twari tuzi iyo tujya bageze mu burundi bavuze ati aho turaruhutse ubu tugeze iwacu bisigura ko mu burundi kabisa ibintu ni byiza ahubwo hariho amaradiyo amwe amwe usanga yiha intumbero cyangwa abantu bamwe bamwe biha intumbero yo kutavugira igihugu neza kuko no mu bihugu twatsemye indaro muri za amerika abantu birwara kwishyura n'umurango ariko ntabwo bisigura ko igihugu kiri mu ntambara reka mu gisagara dutuyemo usanga mirongo ibiri ntawe mbona ahantu uzasanga hari amahoro ijana ku ijana usanga umuntu arashe uwundi ugasanga umuntu ariyahuye ibintu nk'ibyo rero ntabwo amahoro azobaho ijana ku ijana kabisa urakoze cyane mugume ku murongo vianney hari utwakwiye ari hakurya yawe idarasi nawe ni alain eh, ab'urukundo alain uratwumva urabumva cyane eh, ushobora kuba hafi kino kiganiro ariko tuko turagaruka ku mubare munini w'impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu duturanye cyangwa duhana imbibe kugira nabo batahe bafashanye n'abandi kubaka kino gihugu cyacu umwe mwibaza yuko ari igiki kibuze kugira abo bene wacu nabo bagaruke bafashanye kubaka kino gihugu cyabibarutse urumva impunzi nyinshi ziri muri tanzania mu rwanda Mm-hmm. n'ikongo akenshi usanga zigendera ku bihuha mm. ati gute ibihumbi nyinshi majorite yazo igitigiri kinini cyahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mm-hmm. kandi bakavuga ko bahunze ikiringo mm. cy'umukuru w'igihugu mm-hmm. wihunze hakurya mu rwanda aho bahungiye mm. ugasanga bari mu biringo bisumba n'ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi afite <laughs> reka duhagarare kuri abo barundi botaha ko muri by'ibiringo tubanza tubyihoze gato tugaruke ni igiki kibura ni igiki ku bwanyu mubona uh, cokogwa ku mpande zose twavuze na cyane nk'inyabutatu ari igihugu cyabakiriye igihugu bavuyemo na HCR kugira bene wacu batahe urabona harimo ibihugu usanga mengo ntibishaka gufasha mhm. ugaca usanga bariko barabikamishamo izo mpunzi mu bintu bya politiki mm-hmm. kubwira basiguriye mu makungu muri zawe niko mu burundi nta mutekano uhari kandi umutekano uhari mm. nk'akarorero abo kwa ziriya baheruka guhunguka hari n'umwe yapfuye mm-hmm. kabuki abandi basigaye batabahungura bahungura no kwa ziriya gusa mm-hmm. uwo muriro batinya wari burundi bari ababo kwa zeriya cyangwa bari abarundi bose mhm. none mwebwe hari icyo mubona uh, coba carakozwe na leta cyubatuma baza eh, uwo duhuburiro nka butatu canke bubiri okay ikintu cya leta yakoze iki leta yaragiye Tanzania kubajijura mhm. leta yaragiye Bugande kujijura impunzi ngo ditahe ko amahoro ahari leta yaragiye Kongo kujijura ko amahoro ahari mugabo hari ibihugu za Tanzania yo biragaragaza impunzi zahunguka mugabo amatwi ansumira nk'impunzi zishaka guhunguka mu rwanda baca bazifata ingwate bakazanira guhunguka warumvirije n'abo kwa zuriya bamwe ko bari babafashe ingwate abasore n'abagabo bakabagumana bakabatisha ku yindi mipaka bavuze ko habashuhanye mhm. Eh, uraraba kandi hariho n'abanyepolitike basize bakoze ibintu bibi mu bihumbi bibiri na gatanu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bagaca bahungira mu rwanda abo bose baca bahembwa impunzi ngo bazotahuka ku ngufu mhm. urumva ugaca usanga ni ibikora ni ego none eh, Alain ni giki none mubona cokogwa ni giki cokogwa cokogwa nabande cokogwa n'inyabutatu kugira abo bandi barundi batahe kuko ntiboguma mu buhungiro bafise icabo cabibarutse Alain aburukundo ari idarasi muri leta z'umwe za Amerika ndabona ntibimworoheye ku murongo reka ku murongo turi kumwe na niyo nkuru Vianney imbere yuko duha ijambo kamatari nawe Vianney Eh, ndakumva hari ibishikirijwe na aka ab'urukundo ari idarasi ati urabye eh, eh. hariho umuce umwe w'abarundi kumbure namwe ko mushigikiye yuko cyangwa ko mubona neza yuko atacobuza ko abandi barundi bataha mugabo yabajije ikibazo ati ko abo kwa zebiya batashe abo barundi bandi bo habura iki ku bwanyu ni cya kindi namye ndavuga nyine ati hari igihe Eh, bamwe bakamisha politiki mhm. ubonye hariho abo usanga uri gukoresha ugasanga urunguka ubundi wamukoresha ukabona ngo ntabwo yungura bibaza abo kwa zebiya imba ari ukwizera cyane usanga nta nyungu baproduwiza bakavuga ati aba bantu bakora badaproduwiza reka tumaze tubakuremo bagende mhm. eh, reka tugumane abazana inyungu rero mu gihe Eh, inyabutatu yobona bose bagira inyungu imwe yo kugira ati abarundi bose nibaje iwabo baje kubaka igihugu cyabo mu gihe hasi seri yobona ko bikwiye ko abarundi bataha eh, ibyo bihugu byabakira nabyo bikayibona uko uburundi bwo bwabibonye kuva kera ko abarundi bakwiye gutaha iwabo mhm. ariko uzawumva hasi seri yitamuye uzawumva hasi seri ivuze ngo ngo ntabwo tuzohimiriza ngo impunzi ngo gutaha Mhm. ego viyane byose ni ibintu bituruka mhm. eh, Vianney reka kuri iki kibazo tubaze kamatari nawe ni ari ku murongo kamatari muri Australia ugerageje kumva ivyo ubwa mbere Vianney yashikirije n'uyu ari Dallas ariwe Alain aburukundo yashikirije reka mbanze kumure ko wari kuradutega abiri nawe ugire icyo bishikirije ko na cyane cyane ko bavuga yuko ata na kimwe cyotuma abo bandi barundi badataha eh, ni ukuri murakoze cyane kwicira ubwo karuzi imbere mhm. eh, nibaza yuko baba eh, twebwe turi hano cyangwa n'abandi nibaza yuko mukahise kubera ko igihugu cy'u Burundi cyagiye kiraca mu ntureka nyinshi mhm. kandi ukabona ko uruhara rw'intwaro zagiye ziracanacana eh, rwagiye ruba uruhara rudasanzwe aho byagaragaye ko intwaro n'inzego eh, zegukira izo ntwaro zagira uruhara rwose rukomeye mu gutuma eh, haba ubwicanyi bukabije no mu gutuma haba ubuhunzi kandi ukuri ugarutse inyuma izo ntwaro zose zagiye zirarangwa no kutemera ko hari umutekano muke mhm. baba abari ku butegetsi icyo gihe ntibemera cyo kimwe n'ababa kubashyigikira wasanga batemera ko hari umutekano muke mugabo ngarutse gatonya eh, eh, twarabonye ingana mu mareta umutekano zayo eh, abarundi bari hanze kugira bahunguke mhm. mugabo abarundi ngira ngo harimo n'abavuga uno munsi ko amahoro n'umutekano byiraye mu gihugu bari mu babihakana uyu munsi rero kugira ngo amahoro aboneke ku neza y'abarundi twese ni uko twoza turagabanya ibintu by'amarangamutima mhm. kuko twese abantu mhm. kijya kintu wanka ko mugenzi wawe akugirira ntukifuze nawe ku wundi mugenzi wawe kimubako nubwo hoba hari ibyo dushyigikira ni byiza ko tugabanyamo ibintu by'amayimushini uyu munsi mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano hari utuma impunzi zahunze koko zitaba kamoriti kera ni narijya uno munsi mu maraporo turonka no mu makuru yose dukurikira no mu mvugo rwanashaka zishyikirizwa n'abantu bari iyo leta bigaragara neza ko zidahumuriza abantu bahunze ku buryo botaha kamatari leta y'uburundi yibanda ku nkundikano cyane muri tanzania mhm. mugabo uriko urumviriza amakuru atangwa n'impunziza uyu munsi izo mpunzi nyinshi ziremeza zikavuga ziti ahubwo leta ya tanzania iriko iravugana na leta y’u Burundi kuduhungura batubabarire ntibe bagomba gukoresha inguvu ati kuko leta ya tanzania yoba igomba kudehemukira ariyo yatwakiriye mhm. kamatari kamatari icyo bahunze n'uno munsi kiracyahari mhm. kamatari akure zirabica bigacika kamatari mu gihugu ivyo turavyumva reka tugaruke eh, bavuze eh. igitigiri gito gitonya caba bavuga bo kwa Zebiya n'impunzi mu bandi ngo baragiye Kongo biranka barashika mu Rwanda hoho biba urudubi biranka gose ariko ngo ni kibazo cabajijwe n'u Alain ni kuki none bobo baciye bemererwa gusubira hano mu gihugu mu gihe hari uh, icyo kindi gitigiri cyo cyo badashaka ko cyotaha aho none mukivuga kwika umwihwezo wanyu n'uyuwe Eh, ni bya bindi novuga ki uwugize uko ubukene bugize kuko impunzi zo kwa zeriya zahunze ziva mu burundi zigandaguwemo abatari bake mhm. na none umunsi ntiziratunganirizwa eh, zigeze muri congo naho nyine zaragandaguwe kandi leta y'u Burundi ntacyo twigeze twumva ishikiriza ku bijyanye n'igandagurwa ry'izo mpunzi nyuma rero zigeze mu rwanda ku bijyanye n'ukwemera kwazo zarasabye ko zobandanya zizitsimbarara ko ariko igihugu cy'u rwanda kiravuga yuko ibyo bitoshoboka mhm. mbere baranavuga yuko bifuza yuko babakundiye bobafasha bagatera bajya ahandi aho batera bajya mu burundu ariko kubera yuko ibyo bitakunze ko babyemererwa bavuze bati twofuma dutaha mbere mwarumvishije bamwe muri bo bivugira bo nyine ubwabo titwofuma tuja kugwa mu gihugu c'uburundi kuko turazi niyo twerekeje ko atamutekano uhari atariko kukubura uko tugira mhm. turemeye kugenda mugabo mwaragiye murumva yuko ah, nabo nyene batashe Mhm. mugabo mwarumvise yuko bishoboka kuba eh, muri bo hoba haribonekeje ukutumvikana cyane n'abarongoye ibihugu hiyo bari bakiriwe ku kijyanye koko n'ukwemera ugutaha kuko hari abatabibona uko byabaye cyangwa uko byaciye bigenda berega ibyo niko bimeze iyo wumvisha abantu bariko barabivuga ni bene vya bindi bakubwira mpemuke ndamuye rego uno munsi mu burundi leta y'uburundi utavuze ikiyinezera urabona ko uhamerererwa nabi kubera ko kuko impunzi zavuye kwa zebiya zambonye bahano zaboneye mu gihugu c'uburundi zikaba zinateza noneho ibintu bigeze uwandabaga zibona ati rero ko hari imigenderanire mbi hagati y'uburundi n'u rwanda bahitamwo rero kuvuga bavuga batereka mu rwanda bariko baradusaba ko tujya mu mirwano kuko bazi neza ko ivyo reka ko tutabifitiye ivyemezo kamatari nta byemezo tubahiriza agateka kazi na nta byemezo kamatari nta byemezo ijana ku ijana dufise eh, kuri ivyo uhejeje gushikiriza mu buhinga bw'ivyuma eh, Vianney muri leta z'ubumwe za Amerika eh, kamatari naho ugume ku murongo naho kumuri ikiganiro gisigaje akanya gato Vianney muri leta z'ubumwe za Amerika Ah, mwumvise ibyo kamatara yejeje gushikiriza ati nyabona izo mpunzi zo kwa zebiya cyo kimwe ah, nuko uno musi tugaruka kuri iki kibazo cy'impunzi ati babuze isaganirizo hama umugani wa wundi ati amaherezo y'inzira ni mu nzu nicyo cyatumye bagaruka mweho ariko mubyibona eh, <clears throat> nkoresheje umwihwezo wanjye mhm. eh, ushobora kuba udasa n'uwakamatari ariko nibyo ni namwe mvuga ati impunzi nibwo zihunga zose ntabwo burya zihunga ibintu bimwe mhm. bariya eh, bo kwa zebiya bo bahunze ndibaza byenava bahunze mbere ya bibiri na cumi na gatanu mhm. eh, kubera bari bafise uburyo basenga bwabangamira ngo abandi banyagihugu bakavuga ati uburyo musengamo bituma abandi banyagihugu eh, batagira Eh, umwidegembyo ukwiriye bihagarike basi bihagarika bari bafashe ijya nzira yo guca muri kongo ariko bageze muri kongo naho urabona eh, uburyo basengamwo na karagiteri zabo eh, byagoye leta ya kongo bageze no mu rwanda naho urabona byaragoranye baravuga ati nyabuneka ati n'ubwo mu burundi batatwemera ko dusenga mu buryo bwacu ariko boho ndibaza n'imitende reka twisubirire mu burundi mhm. turiko tuvuga <clears throat> turiko tuvuga abo o ariko dufata cyane impunzi zose muri rusange z'abarundi basanzwe bari hanze y'igihugu kugira batahe eh hama kubijanye n'impunzi en generale mhm. eh, eh kapantari hari cyo yavuze ngo ntidukoreshe ngo amarangamutima ico nico kabisa nta numwe yishimiye ko abantu bahunga nta numwe twese twifuza ko buri muntu yoba yoba mu gihugu mhm. hama ku kijyanye eh, n'uko abantu botaha nibaza ko umuntu yiyumvamo ko hakwiye ko yotaha yotaha ntagire umuntu basunika ku mbaraga ariko leta nk'uko ari umubyeyi w'abarundi bose ibandanye akazi kayo ko gushishikariza abarundi kuko biba byiza batashye babereke n'icyiza cyo gutaha kuko hariho icyiza cyo kuba mu gihugu cyawe n'ikibi cyo kuba mu buhungiro kuko iyo uba hanze nta urasuzugurwa nta gufatwa nk'umwenegihugu ufatwa nk'icyaduka ufatwa nk'umuntu wagira ngo sinzi umeze nk'umuvanyi um, sinzi wagira ngo urukundi kuntu rero leta ntibandanye umugambi wayo wo guhamagara abanyagihugu gutaha hama abanyagihugu nabo nka kujya leta yashyizeho umugambi ngo come and see abanyagihugu baze mu burundi barebe ko uko babivuga ari ibyo ayo mahoro leta yirirwa iraririmba kuko eh, biragoye kuvuga ko ahantu hari amahoro utaraje kwirabira ugiye ukabibonera n'ubwo ati kumbe amahoro iyo niyo mpamvu mvuga ati ku ruhande rwanjye abarundi hari hageze ko buri muntu afata ingingo ibereye ku gatwe kiwe ko kugira kubaka igihugu ciwe urakoze cyane turiko turangiza kino kiganiro ijambo kuri kamatari muri yosari uh, kamatari nakaye Kaikamo hotera na cyane cyane nyabitatu nukuvuga ibihugu byakiriye abarundi uh, bene wacu hama leta y'u Burundi na HCR kumbure kugira abarundi batahe nakaye kamo mwumva mwo batera eh murakoze cyane nuko akamo ka mbere notera pasiteri n'ibihugu byaciye izo mpunzi na cyane cyane mbanza gushimira rwose bikomeye ibyo bihugu mhm. akamo ka mbere nobatera ikintu ikintu bakora abo bagihabwa na leta nabo bihanganye kuko uguhangana kuri hagati ya leta nabo bihanganye batavuga rumwe ibyo ntibiraboneka umuti kandi ibyo biguma bikwega ubwicanyi n'agatotezo bikorerwa muntu mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane abantu bwanwa n'iyo leta aricyo gituma rero leta akamu kagira kabiri inama nkuru ya onu ishinzwe umutekano yarayongeye guhamagara iyo leta ko yo kwitabira ibiganiro bituma amahoro n'umutekano bigaruka ni gusubira kwiyemeza ko amasezerano y'amahoro yarusha ategerezwa kubahirizwa mu ngingo zayo zose ko ayo masezerano niyo yatumye abarundi dusubirana uyu munsi ariko arahungabanywa urabona ko impunzi ziguma zigwiye leta rero igomba gukora ibishoboka byose mhm. ikabanza kugabanya kuvuga guhamagarira impunzi mu gihugu kitari mu mutekano mhm. ikindi mhm. leta itegerezwa gukora ibishoboka byose igahagarika mhm. atagukekeranya urwaruka rwose rw'imbonerakure zirirwa zirahungabanya umutekano w'igihugu kandi igihugu kitatewe mhm. igihugu nta ntambara kirimo mhm. nta kuvereze uburundi bufise aho abantu babiri bahagararana bagafatwa bagirizwa ngo kuba ariko barigisha gutora we ego ubugira gatatu turiko turasozera turiko turasozera iyo leta ko ari umutekano wutuma impunzi zitaha urakoze cyane Tanzania nayo igerageze yubahiriza rwose agateka k'impunzi kugira ngo impunzi zose zishobore guhunguka kuko zibonye ko icyatumye zihunga gihava kuko n'uno munsi mu burundi ubwicanyi buriho kandi bugirwamo uruhara n'inzego za leta cyaba igipolisi cyangwa iperereza reka mbere no guhamagara kw'abategetsi batwara igihugu inama isumba kamatari reka tugushimire ku kanya mwaterereye muri kino kiganiro cyacu turi ku musozo mwakoze cyane kamatari murakoze rwose namwe mugira amahoro ngaho ku isanganiro arakoze cyane kamatareka ijambo rya nyuma turihereze kandi viyanine niyo nkuru muri leta zunze ubumwe za amerika i texas mweho na n'akahe kamo motera leta uh, mwumvise ibyo kamatari yashikirije mweho mubona ari iki cyokogwa kugira abo barundi bene wacu nabo batahe mu minota ibiri viyane eh, viyane ubu turakumva neza nawe mvuze ati ikintu cya mbere leta ikwiye gukora mhm. nibandanye ujya mugambi yiyemeje kuguma imbwirwaruhame ryagihugu ko mu gihugu ari amahoro mhm. hama hariho abemera babonye nka toma baze mu burundi birabire ko ibyo leta ivuga ari byo mhm. hama ku kijyanye n'umutekano hariho abantu biyemeje kubuza igihugu cyacu amahoro bamwe eh, baba banabyanditse kuri za atari n'ibyemeza bavuga ngo biteguye kurwana abo leta izobafatire ibihano ibakenyerere uzowatsa uzomuzimireho ntabwo nshigikiye umuntu azoja ku butegetsi ari uko amanje kurwana umuntu uwo ari we wese yifuza kuba umuperezida cyangwa umuminisitiri cyangwa umushikiranganji naze yerekana imigambi myiza hamwe umutore ayobore igihugu ariko apana gukamisha eh, amajambo mabi yotuma abanyagihugu batifuza gutaha cyangwa amajambo mabi yotuma n'abari mu gihugu bahunga muri make icyo nicyo mbona no no eh, no shikiriza murakoze cyane reka ngire ko ndagushimira vianney niyo nkuru itegzase ku kanya uh, karenga iminota mirongo itanu tumaranye muri kino kiganiro mwakoze cyane mugira ibihe byiza aho itegzase muri amerika vianney ok namwe mwakoze kuduha aka kanya kugira tubashe Eh, guhanahana ibitekerezo kandi n'undi munsi muzaga kudukenera tuzaba duhari tuzitabaka murakoze murakoze cyane vianney niyo nkuru i Texas muri leta z'ubumwe za amerika yakoze na alain aburukundo wene yatwakuye ari i dallas muri leta z'ubumwe za amerika yakoze na kamatari twari ko dusangira ikiyago ari mu gihugu cya australia Reka shimire na Eric yarahagarariye ivyuma muri kino kiganiro cacu nibutsa yuko twariko tugaruka na cyane cyane kucokogwa kigakogwa nabande kugira abarundi bene wacu bahungiye mu bihugu cyane cyane ibiduha imbibe bagaruke bafashanye nabandi kubaka kino gihugu mwumvise abana bariya ico ba aterereye ntacu nongera ko atari kubashimira mwebwe mwese mwariko muradutega birishimira namwe abarundi mwese mwari hanze y'igihugu ariko mutaronse umurongo kuri micro yari medani niyo nkuru reka duhanisango isango ryo wa Mungu naho ubutaha